Bilang, Kabanata 6 Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa bayang Israel, Kung ang sinuman, babae o lalaki, ay gagawa ng panata at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas, at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panata, ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas, kahit balat o buto ng ubas ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hahayaan niya itong humaba. Siya'y nakalaan para kay Yahweh. Sa buong panahon na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh, ay hindi siya dapat lumapit sa patay. Kahit ito'y kanyang ama, ina o kapatid hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan, sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya'y isang Nazareo. Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Kung may biglang mamatay sa kanyang tabi at mahawakan niya ito, Pagkalipas ng pitong araw ay aahitin niya ang kanyang buhok, sapagkat natungisan siya ayon sa kautusan. Sa ikawalong araw, magbibigay siya sa pari ng dalawang inakay ng kalapati o bato-bato sa pintuan ng toldang tipanan. Ang isa nito ay handog, ukol sa kasalanan, at ang isa'y handog na susunugin bilang katubusan sa naging kasalanan niya sa pagkakahawak sa bangkay. Sa araw ring iyon, muli niyang ilalaan sa Diyos ang kanyang buhok. Ito ang pasimula na siya'y muling inilaan kay Yahweh bilang Nazareo. Ang mga araw na nagdaan sa panahon ng panatang iyon ay hindi ibibilang sapagkat nadungisan siya ng makahawak sa patay. At mag-aalay siya ng isang kordero na isang taong gulang bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ito naman ang gagawin pagkatapos ng kanyang panata bilang Nazareo aharap siya sa pintuan ng toldang tipanan at magahandog ng tatlong tupa, isang lalaking tupa na isang taong gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin, isang babaeng tupa na isa ring taong gulang at walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at isang barakong tupa na walang kapintasan bilang handog na pangkapayapaan. Bukod dito, maghahandog siya ng isang basket na tinapay na walang pampaalsa at hinaluan ng langis at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at may pahid na langis Magdadala rin siya ng mga handog na pagkaing butil at inumin. Ang lahat ng ito'y dadalhin naman ng pari sa harapan ni Yahweh at iaalay ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Ang handog pangkapayapaan ay iahandog niyang kasama ng basket ng tinapay na walang pampalsa. Saka isusunod ang handog na pagkaing butil at inumin. Pagkatapos, aahitin ng Nazareo ang kanyang buhok at susunugin sa apoy na pinagsusunugan ng handog pangkapayapaan. Kukunin naman ng pari ang nilagang balikat ng handog pangkapayapaan sasamahan ng isang tinapay na walang pampaalsa at isang manipis na tinapay at ilalagay sa kamay ng Nazareo. Kukunin niyang muli ang mga ito at iaalay kay Yahweh. Mapupunta ang mga ito sa pari, pati ang pitso at ang hita ng handog pangkapayapaan Pagkatapos nito, ang Nazareo ay maaari ng uminom ng alak. Ito ang tuntunin tungkol sa panata ng Nazareo. Ngunit kung nangako siya ng iba pang bagay bukod rito, kailangang tuparin din niya iyon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila.'